Sura 31 Lukman Lukman Meka 34 ajeta A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. ألف لام ميم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم Ovo su ajeti mudre knjige. هدى ورحمة للمحسنين. Upute i milosti onima koji budu dobro činili, الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون onima koji molitvu budu obavljali i zekat davali i koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Njima će gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će želje svoje ostvariti. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu, da bi, ne znajući koliki je to grijeh, s Allahova puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali. Njih čeka sramna kazna. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم Kad se nekom od njih ajeti naši kazuju, on oholo glavu okreće, kao da ih nije ni čuo, kao da je gluh. Zato mu navijesti patnju nesnosnu. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم One koji budu vjerovali i dobra dijela činili, doista čekaju bašće uživanja. Halidina fiha wa'da Allahi wa huwa U njima će vječno boraviti. Obećanje je Allahovo istinito, a on je silan i mudar. خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم Nebesa je, vidite ih, bez stubova stvorio, a po zemlji planine nepomične razbacao da vas ne trese, i po njoj životinje svih vrsta razasuo. Mi s neba kišu spuštamo i činimo da po njoj niču svakovrsne plemenite biljke. Hada halku Allahi fa aruni mada halaka min dunih. بل الظالمون في ضلال مبين To je Allahovo dijelo. A pokažite mi šta su drugi mimo njega stvorili. Ništa. Mnogobošci su u pravoj zabludi. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ومن كفر فإن الله غني حميد A mi smo Lukmanu mudrost darovali. Budi zahvalan Allahu, ko je zahvalan, čini to u svoju korist, ako je nezahvalan. Pa Allah je zaista neovisan i hvale dostojan. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Kada Lukman reče sinu svome, savjetujući ga, O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je zaista velika nepravda.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 Budi zahvalan meni i roditeljima svojim. Meni će se, svi vratiti. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون A ako te budu nagovarali da drugog meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se na ovome svijetu velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno meni obraća. Meni ćete se poslije vratiti i ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخره فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير O sinko moj, dobro ili zlo? teško koliko zrno gorušice, bilo u stijeni ili na nebesima ili u zemlji, Allah će na vidjelo iznijeti, jer Allah zna najiskrivenije stvari. On je sve znajući. Ja bunajja akimi salata wa mur bil ma'rufi wa nha'anil anil munkari wasbir ala ma asabak. إن ذلك من عزم الأمور O sinko moj, obavljaj molitvu i traži da se čine dobra dijela, a odvraćaj od hrđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi. Dužnost je tako postupiti. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور I iz oholosti ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog, ni hvalisavog.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 A ima ljudi koji raspravljaju o Allahu bez ikakva znanja, bez ikakve upute i bez knjige svjetilje. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير A kad im se govori, slijedite ono što vam Allah objavljuje, odgovaraju, ne, mi slijedimo ono što smo zapamtili od predaka naših, zar i onda kad ih šeitan poziva na patnju u ognju? ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور Onaj ko se sasvim preda Allahu, a usto čini dobra djela, uhvatio se za najčvršću vezu. Allahu se na koncu sve vraća. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ sudur. A onaj koji ne vjeruje, pa neka te ne zabrinjava nevjerovanje njegovo. Nama će se svi vratiti i mi ćemo ih o onome šta su radili obavijestiti. Allahu su u istinu poznate svačije misli. Numatti'uhum qalilan thumma مَطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ Mi im dajemo da kratko uživaju, a onda ćemo ih natjerati u patnju neizdržljivu. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yakulun Allah قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون A da ih upitaš, ko je stvorio nebesa i zemlju, sigurno bi rekli Allah, a ti reci, hvaljen neka je Allah. Samo što većina njih ne zna. Lillahi ma fis samavati wal ard. Inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Allahovo je sve na nebesima i na zemlji. Allah je uistinu nezavisan i hvale dostojan. ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله Inna Allaha azizun hakim. Da su sva stabla na zemlji pisaljke, a da se u more, kad presahne, ulije još sedam mora, ne bi se ispisale Allahove riječi. Allah je, u istinu, silan i mudar. Ma halkukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allaha sami'un basir. Stvoriti sve vas i sve vas oživiti isto je kao stvoriti i oživiti jednoga čovjeka. Allah zaista sve čuje i sve vidi. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر ۖ وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير Kako ne vidiš da Allah uvodi noć u dan i uvodi dan u noć i da je podčinio sunce i mjesec, svako se kreće do roka određenog i da Allah dobro zna ono što radite. Zalika bi anna huwa وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير To zato što je Allah istina, a oni kojima se, pored njega, oni mole neistina i što je Allah uzvišen i velik. Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'mati Allahi li yuriyakum min ayatihi. إن في ذلك لآيات لكل صبر Zar ne vidiš da lađe Allahovom milošću morem plove da bi vam pokazao neke dokaze svoje? To su zaista pouke za sve strpljive i zahvalne. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد ۖ وما يجحد باياتنا الا كل ختار كفور A kad ih talas kao oblak prekrije, mole se Allahu iskreno mu vjeru ispovjedajući, a čim ih on do kopna dovede, samo mu neki zahvalni ostaju, a dokaze naše samo izdajnik, nezahvalnik poriče. Ja, ejuhan nasu, taku ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور O ljudi, bojte se gospodara svoga i strahujte od dana kad roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći niti će dijete moći svome roditelju imalo pomoći. Allahova prijetnja je istinita, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zavara i neka vas u Allaha šeitan ne pokoleba. Inna Allaha indahu ilmu sa'ati wa yunaz ينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير Samo Allah zna kad će smak svijeta nastupiti. Samo On spušta kišu i samo On zna šta je u matericama. a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti. Allah, u istinu, sve zna i o svemu je obaviješten.